Samišiui pasibaigus, Paulius susikvietė mokinius, padrasino juos ir atsisveikinęs iškeliavo į Makedoniją. Keliaudamas per anuos kraštus, jis duodavo mokiniams ilgų pamokymų. Paskui atvyko į Graikiją ir ten pasiliko tris mėnesius. Jam besirengiant plaukti į Siriją, žydai rezgė prieš jį samokslą, todėl jis nutarė grįžti atgal per Makedoniją. Jį lydėjo Pyro sūnus Sopatras iš Berėjus, Aristarchas ir Sekundas iš Tesalonikos, Gajus iš Derbės ir Timotiejus, Tichikas ir Trofimas iš Azijos. Šie iškeliavo pirmiau ir laukė mūsų truadėje. Po neraugintosios duonos švenčių mes išplaukėme iš Filipų ir po penkių dienų susitikome su jais Troadėje. Ten užtrukome septynias dienas. Pirmą savaitės dieną mums susirinkus laužti duonos, Paulius ėmė juos mokyti. Kadangi jis žadėjo rytojaus dieną iškeliauti, tai užtėsė kalbas iki vidurnakčio. Aukštutiniame kambaryje, kur mes buvome susibūrę, degė daug žibintų. Vienas jaunuolis vardu Eutichas sėdėjęs ant palangės, giliai įmygo Pauliui ilgiau bedėstant. Miego įveiktas, jis iš trečio aukšto nukrito žemyn. Kai jį pakėlė, jis buvo nebegyvas. Nulipęs žemyn, Paulius pasilenkė ir apglėbęs jį tarė. Nekelkite triukšmo, gyvybė tebėra jame. Vėl užlipęs aukštyn jis laužė ir valgė duoną. Dar ilgai jis kalbėjo, lygi pat aušros ir tada iškeliavo. O jaunuolį atvedė gyvą ir tai buvo nemenka paguoda. Įsėdę į laivą mes išplaukėme į Asą, kur ketinome paimti Paulių, nes jis buvo taip patvarkęs, pats norėdamas ten nuvykti pėščias. Susitikę Ase, paėmėme jį ir nuplaukėme į Mitilėnę. Iš ten plaukdami toliau, kitą dieną atsidūrėme priešais Chiją. Rytojaus dieną pasiekėme Samą, ir dar po dienos po sustojimo Trogilione Miletą. Nenorėdamas gaišti Azijoje, Paulius nutarė aplenkti Efezą, nes kiek įmanydamas skubinosi sėkmines atšvesti Jeruzalėje. Iš Mileto jis pasiuntė į Efezą kvietimą, kad pas jį atvyktų bažnyčios vyresnieji. Jiems atėjus Paulius prabilo. Jūs žinote, kaip aš visą laiką nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Aziją pas jūs elgiausi, kaip tarnavau Dievui visų nusižeminimu, ašaromis ir bandymais, kuriuos teko iškesti dėl žydų pinklių. Kaip nieko nenutilėjau, kas jums naudinga, bet kalbėjau ir mokiau tiek viešumoje, tiek po namus, žydus ir graikus ragindamas atsigręžti į Dievą ir įtikėti mūsų viešpati Jėzų. Ir štai aš, dvasiaus belaisvis, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks. Tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbia, jog manęs laukia pančiai ir vargai bet aš per daug nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau tarnystę, kurią esu gavęs iš viešpaties Jėzaus - paliudyti Dievo malonės Evangeliją. Ir štai dabar aš žinau, kad daugiau nematysite mano veido jūs visi, su kuriais esu buvęs skelbdamas karalystę Todėl aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutilėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus. Būkite rūpestingi savo ir visai kaiminiai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė viskupais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaiminės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis tenksis patraukti paskui save mokinius. Todėl būdėkite ir nepamirškite, jog aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspeinėjau kiekvieną. O dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi gali jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų. Nei iš vieno netroškau, nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūsgi žinote, kad mano ir palidovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsiant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytų žodžius. Palaimingiau duoti negu imti. Tai pasakęs jis atsiklaupė ir kartu su visais pasimeldė. Visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Pauliui ant kaklo jį bučiavo. Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, jog nebematysia jo veido. Paskui jie palydėjo jį į laivą.